بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hasad haqida suhbat bo'layotgan edi inshaalloh bugun shuni davom ettiramiz hasadni sabablariga kelgan edik ma'lumki hamma kasalliklari sabab bo'ladi mana shu hasadni ham bir necha sabablari bor birinchi sabab bu bo'g'zu adovat ya'ni inson dushmanlik sababli hasad qiladi masalan bir kishi sizga ozor bersa aziyat yetkazsa yoki maqsadingizga xilof bir ish qilsa ya'ni maqsadingizga to'sqinlik qilsa qandaydir bir yo'l bilan qandaydir sabab bilan shunda insonni qalbi uni yomon ko'radi va unga g'azablanadi uni qalbida dushmanlik paydo bo'lishi boshlaydi bu dushmanlik bo'lsa intiqomni taqozo qiladi ya'ni unga ham bir zarar yetkazgisi keladi intiqom olgisi keladi qasos olgisi keladi shunda yomon ko'rgan odam intiqom olishdan ojiz bo'lsa uni boshiga bir musibat tushishini xohlaydi ya'ni olloh tomonidan unga bir intiqom bo'lishini xohlaydi va uni boshiga bir musibat tushsa shu yomon ko'rgan odamini boshiga musibat tushsa xursand bo'ladi va hattoki o'ylaydiki bu men yomon ko'rganim uchun olloh tomonidan unga azob kelyapti deb o'ylaydi ya'ni o'zini o'ylaydiki ollohni nazdida o'zini martabali shaxs deb o'ylaydi hattoki karomat deb o'ylaydiki bu o'sha alloh taolo menga ikrom qilyapti bu narsani men allohga yaqin bandaligim uchun bunga shunday musibat kelyapti lekin u odamga agar bir ne'mat kelsa yaxshilik kelsa unda xafa bo'ladi chunki u xohlamagan narsa va hatto o'sha ne'mat kelganida bu odam o'ylashi mumkinki alloh taoloni meni yaxshi ko'rmas ekan alloh taolo deb o'ylashi mumkin chunki men bir odamni yomon ko'ryapman olloh unga jazo berishi o'rniga qaytanga unga mukofot beryapti deb o'ylashi mumkin aslida haqiqatda yaxshi ko'rish bilan yomon ko'rish bu narsa bilan o'lchanmaydi ya'ni ne'mat bilan o'lchanmaydi dunyodagi molu davlat ne'matlar bilan o'lchanmaydi alloh taolo eng yaxshi ko'rgan bandalariga eng katta musibatlari berishi mumkin ne'matlardan mahrum qilishi mumkin dunyo ne'matlarini va eng yomon ko'rgan bandalariga kofir mushriklarga alloh taolo mukammal ne'matlarni berib qo'yishi mumkin bu narsa bilan o'lchanmaydi ollohni nazdidagi martaba bu narsalar bilan bilinmaydi demak xulosa qilib aytganda qayerda bug'zu adovat bo'lsa dushmanlik bo'lsa albatta hasad bo'ladi hasad bu narsaga loziman ergashib keladi hasadni o'zi aytilgan ediki hasad degani birovdagi ne'matni olib qo'yilishini xohlash shu ne'matni ko'rolmaslik shuni olib qo'yilishini xohlash kofirlarni hasadini aksarini sababi mana shu birinchi sabab ya'ni dushmanlik sababli bo'lgan alloh taolo aytadi va laqukum qalu amanna munofiqlar haqida aytadiki qachonki ular sizlarga yo'liqsalar iymon keltirdik dedilar va addu anamila qachon yolg'iz qolsalar g'azabdan barmoqlarini tishlaydilar ya'ni sizlarga shunchalik g'azab bor ya'ni yomon ko'radi mana shu yerda yomon ko'rilish yomon ko'rishiga ishora bo'lyapti qul mutu bi ayting bu g'azablaringiz bilan o'lib ketinglar innalloha alimun bizatis sudur albatta olloh dillardagi narsani biluvchi mana bu yerda endi hasad kelyaptiki in tamsaskum hasanatun tasuhum agar sizlarga bir yaxshilik yetsa bu ularni xafa qiladi mana bu ularni hasad mo'minlarga yaxshilik yetganda ular bu narsadan xafa bo'ladi ko'rolmaydi ya'ni o'sha ne'matni yaxshilikki buni sababi yuqorida o'tdiki yomon ko'rishi o'sha yomon ko'rganidan barmoqlarini tishlayapti barmoqni tishlash bu g'azabni yomon ko'rishni alomati demak mana shu hasadni birinchi qismi yomon ko'rganlik sababli odam hasad qiladi yana bir joyda keladi qur'onda vaddu ma'anittum bu hasad ular sizlarni mashaqqatga tushishinglarni xohlaydi ya'ni boshinglarga bir musibat tushishini qiyinchilik tushishini xohlashadi mana bu hasad demak ne'mat emas qaytanga musibat tushishini xohlaydi va sababini alloh taolo aytyaptiki badatil min afwahihim ularni dushmanliklari og'izlaridan zohir bo'ldi ya'ni gaplarini orasida ochilib qolyapti ular yomon ko'rishi bilinib qolyapti mana bu sababi demak sizlar yomon ko'radi shuning uchun hasad qilyapti shuning uchun sizlarga yomonlik xohlaydi yaxshilikka kelishini xohlaydi va sudurhum akbar dillari yashirgan dushmanlik bundan ham kattaroq ya'ni bu zohirga og'izlarida chiqib ketayotgan bu yashirgan holatda chiqib ketayotgan dushmanlik qalbida bundan katta dushmanlik bor sizlarga demak mana bu yerdagi ularni hasadi sababi yomon ko'rish bo'lyapti va bu hasad ba'zan janjallashishga ba'zan urushishga va hatto inson umrini mana shu o'zini raqibidagi dushmanidagi ne'matni ketkazishga harakat qilib ham o'tkazib qo'yishi mumkin o'zi shu narsaga bir kirishib ketadi butun umr shuni orqasidan butun g'ami shu narsaga aylanib qoladi shu bilan mashg'ul ertayu kech qanday qilib o'sha hasad qilgan odamidagi ne'matni olib qo'ysa masalan molu davlati qanday qilib yo'q bo'lib ketsa yoki uni mansabi qanday qilib e, yo'q bo'lib ketsa va hokazo mana shu narsa bilan mashg'ul bo'lib qoladi ikkinchi sabab bu izzattalablik ya'ni buni ma'nosi shuki boshqa bir odam unga ustun bo'lishini xohlamasligi insonni mana shu ham hasadga sabab bo'ladi ya'ni bir odam o'zi bilan tengdosh ya'ni teng saviyadagi odamlar bilan iqtisodiy bo'lsin boshqa jihatlama teng barobar odamlar bor sheriklar shularni qandaydir bir sabab bilan o'zidan ustun bo'lib ketishini xohlamaydi masalan mansab tegish bilan yoki molu davlat tegish bilan yoki ilm bilan yoki boshqa narsa bilan fazilatlar bilan va mana shu o'zib ketsa qo'rqadiki bu ertaga menga kibr qiladi ya'ni hozir men bilan barobar saviyada lekin mendan ustun bo'lib qolsa menga faxrlanishi mumkin menga tepadan qarashi mumkin kibr qilishi mumkin shu narsani yoqtirmaydi mana shundan hasad qiladi bu barobarlikni xohlaydi shu teng holatda tursin mendan o'zib ketmasin bu mana ikkinchi sabab uchinchi sabab kibr ya'ni bu o'sha hasad qilayotgan odamni past ko'radi o'zini undan baland tutadi masalan uni bo'ysunishini xohlaydi va uni xizmat qildiradi va hokazo endi agar mana shu o'zidan past ko'rayotgan odamga biron bir ne'mat yetib qolsa qo'rqadiki o'zi bilan barobar bo'lib qolishidan qo'rqadi va buni kibrini keyin ko'tara olmasligidan bunga xizmat qilmasligidan mana shu narsalardan qo'rqadi demak mana bu kibrlanish uchinchi sabab bo'lyapti ikkinchi bilan uchinchi sababni farqi shuki ikkinchi sababda barobarlikni xohlayapti u teng bo'lishni xohlayapti raqibi o'zidan ustun bo'lib qolmasin kibr qilmasin deyapti uchinchi sababda bo'lsa teng bo'lishidan qo'rqyapti balki past tursin mendan deyapti moli davlati yetib qolsa yo mansab yetsa menga barobar bo'lib qoladi keyin meni gapimni olmay qo'yadi yoki meni ustunligimni tan olmay qo'yadi va hokazo mana shu kibr uchinchisi va kofirlarni hasadini ham mana shu ikki bilan uchinchi sabab izzat talablik va kibrdan deb aytishgan sababi mana bu oyatlar shunga dalolat qiladi va ularni ba'zilarini so'zlari xususan makka mushriklari aytishardiki mana shu bir yetim bolaga biz ergashamizmi deyishadi ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishni ep ko'rmas edi or qilishar edi ba'zilari xususan o'sha e, boyonlari kattakonlar raislar ular hatto aytishdiki mana qur'on zikr qilyapti qur'anu ala rajulin bu qur'on ikki shahardan kattaroq bir odamga tushsa bo'lmasmidi ya'ni toif bilan makka shahridan kattaroq bir boylarga mansabdorlarga tushsa bo'lmasmidi demak ular mana shu payg'ambarimizga kelib ergashsa iymon keltirsa ergashadi demak tobe bo'ladi bu narsa ularni nafsiga sig'madi bu narsani ular ko'tarolmadi va shu ne'matni demak hasad qilish shu narsaga va aytishdiki payg'ambarimizga ergashgan musulmonlar boshida qullar faqirlar ko'p edi shularni ko'rsatib bizni oramizdan alloh taolo shularga ehson qildimi ya'ni agar bu islom haq bo'lganda birinchi bizga kelishi kerak edi mansabdorlarga boylarga chunki bular hamma narsani o'sha boylik bilan o'lchashadi mansab bilan o'lchashadi obro' bilan bu faqirlar qanday qilib haqiqatni bizdan oldin tushunib qoldi ekan bu narsa ularni aqliga sig'maydi to'rtinchi sabab ajablanish ya'ni payg'ambarlar insondan kelishi mumkinligi inson bo'lishi mumkinligi ular ajablanib qabul qilishmadi ma antum illa basharun misluna aytishardiki sizlar bizga o'xshagan basharsizlar va qolu anu'minu li basharayni mislina muso bilan Harun alayhissalom kelib da'vat qilishganida firavniylar aytishdiki o'zimizga o'xshagan ikki insonga iymon keltiramizmi deyishdi ya'ni payg'ambar inson bo'lishi ularga uzoq tuyuldi ya'ni o'zlariga o'xshagan bir inson payg'ambarlik martabasiga vahiyga martabasiga va allohga muqarrab banda bo'lishga yetishishiga ular ajablanishdi bu narsani keyin hasad qilishdi mana shu nubuvvat undan olib qo'yilishligini xohlashdi bu yerda yuqoridagi sabablar yo'q ya'ni kibrlanish bo'lsin yoki dushmanlik emas bu yerda ajablanyapti ya'ni inson qanday qilib payg'ambar bo'ladi deyishyapti olloh inson payg'ambar yuboradi mana boshqa bir joyda ochiqcha aytishdi lavla unzila alaynal malaika nimaga bizga farishtalar tushmadi tushirilmadi deyishdi demak ajablanish bu to'rtinchi sabab hasadni beshinchi sababi bu maqsadni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish inson bir maqsadni ko'zlaydi o'sha maqsadini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi bu qaysi holatda bo'ladi ko'pincha bir maqsadga intilayotgan ikki yoki undan ortiq odamlari orasida bo'ladi ikki yoki undan ortiq odam bir maqsadga intilyapti shularni qaysi biriga o'sha maqsadga yaqinlashtiruvchi ne'mat kelsa shunda hasad qilaveradi bir biriga qaysi bir maqsadga yaqinlashgan sari bunisi unisiga hasad qiladi mana shu buni misoli kundoshlarni hasad kundoshlari maqsadi o'sha bitta erni talashadi masalan shular bir biriga hasad qiladi va shu maqsadga erishishda erishishda ular bittasidan bir ne'mat bo'lsa ustunlik masalan yaxshiroq ovqat qiladi pishiroq yaxshiroq qiladi unisi shunga hasad qiladi yoki bittasi chiroyliroq mana shu narsaga hasad qiladi demak e, mana shunga kiradi maqsadni yo'qotib qo'yishdan qo'rqish buni yana bir misoli aka ukalarni ota onani mehriga muhabbatiga erishishdagi hasadi aka ukalar bir biriga hasad qiladi qur'onda ham keldi yusuf alayhissalomni akalari hasad qilib hatto o'shanga hasadiga amal qilib uni borib chuqurga tashlab kelishdi va yana bir misoli buni e, bir ustozni muhabbatini qozonishdagi shogirdlarini bir biriga hasad yoki bir podshoh yoki mansabdorni qo'l ostidagi odamlari hasad bular o'sha mansabdorni yoki podshohni ko'nglini ovlaymiz deb bir biriga hasad qilishadi qaysi biri ko'proq yaqinlashib qolsa qolganlari o'shanga hasad qiladi yoki bir shahardagi bir ikkita voizni yoki bir ikkita olimni o'zaro hasad qilishi mumkin mana shular hammasi beshinchi sababga kiradi maqsadni yo'qotishdan qo'rqish oltinchi sabab bu obro' e'tibor va boshliqlik sevgisi buni ko'rinishi qaysidir bir fanda odam tengi bo'lmaydi qaysidir kasbda hunarda masalan tengi bo'lmaydi u mana shu nom bilan maqtalishni yaxshi ko'radi bu odam dunyoda tengi yo'q buni misli yo'q eng yaxshi tijoratchi masalan eng zakiy inson yoki eng jasur bu odam bu odam eng olim va hokazo sifatlar ya'ni har xil shijoatli masalan eng chiroyli odam va hokazo mana shu tanho bo'lgisi keladi chunki mana shu sifatni u tanholik ham bir bir fazilatga o'xshagan narsa inson moyil bo'ladi shu narsaga yaxshi ko'radi va hatto bunaqa odam mana shu tanhoman deb o'ylagan odam shu narsa bilan zikr qilingan odam boshqa joyda xuddi shunaqasi chiqib qolsa shu odamga hasad qiladi shu odam tezroq bir o'lishini yoki shu ne'mat olib qo'yilishini xohlaydi mana bu ham hasad yuqoridagi sabablardan bu yerda birontasi yo'q adovat yo'q u kibr yo'q bir maqsadga intilayotgani yo'q chunki umuman boshqa shahar faqat bu yerda o'sha maqtalishni sevgisi va obro' e'tibor sevgisi bu yerda sabab bo'lyapti va yahud ulamolarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabul qilmaganligini ham sababi mana shu chunki ular payg'ambarimizni aslida alomatini bilishardi aniq payg'ambarligini lekin ulardan riyosat ketib qolardi payg'ambarimiz chiqishidan oldin arablar xususan madina arablari bular hammasi makka mushriklari bular johil hisoblanadi ularda kitob yo'q edi chunki Kitob Yahud va Nasoroda kitob bor edi, ularda ilm bor edi. Ahli ilm hisoblanardi. Ulardan masala borib so'ralardi. Makka mushriklarida yo'q edi kitob. Shuning uchun Yahud xalqni payg'ambar tomonga o'tib ketishidan qo'rqishdi. Agar haqiqatni aytishsa ya'ni bu Injilda kelgan, ya'ni Tavrotda kelgan desa, bu haqiqiy payg'ambar desa, xalq ular tomonga o'tib ketadi. o'zini tarafdorlarini odamlarini jamoatini muxlisini yo'qotadi mana shu narsa demak sabab bo'ldiki ular payg'ambarimizga hasad qildi qabul qilmadi tanho bo'lish obro' e'tibor sevgisi bu oltinchi sabab yettinchi sabab bu insonni nafsidagi ifloslik va uni tabiatidagi baxillik chunki ba'zan bir inson birovga hech qanaqa aloqasi yo'q unga na kibr qiladi na u bilan bir adovat dushmanligi o'tgan yoki na bir maqsadga intilishadi bunaqa hech qanaqa aloqasi yo'q faqat unga bir odamga kelgan ne'matni zikr qilsangiz qalbi siqiladi ko'rolmaydi o'sha ne'matni ko'rolmaydi bu odamga odamlari qiyinchilikka tushgani musibat narxlar ko'tarilib ketgani ishlar orqaga ketgan musibatlar kelgani zikr qilsangiz qalbida bir xotirjam bo'ladi odam rohatlanadi mana bu mana shu maraz bo'ladi qalbdagi marazdan kelib chiqadi bu narsa demak bu bandalarga ollohni ne'matini qizg'anyapti uni cho'ntagidan uni xazinasidan ketayotgani yo'q aslida shuning uchun ham qur'on hadisda ikki xil lafz keladi baxil buxil lafzi keladi baxillik ikkinchisi sho'x lafzi keladi sho'x baxillikdan ko'ra xosroq va yomonroq bo'lgan darajasi baxillik degani o'zini molini qizg'anish sho'h degani birovni molini qizg'anish mana bu o'sha hozirgi aytgan yettinchi sabab birovni molini qizg'anish bu o'sha tabiatdagi bir marazdan kelib chiqadigan narsa ifloslikdan kelib chiqadigan bir xo'jayin cho'ntagidan chiqarib odamlarga ehson qilsa uni xizmatkorini yuragi yonadi ko'p berib yuboryapti iloji bo'lsa shu xo'jayinni to'xtatgisi keladi bo'ladi unga uni bor puli mana shu birovni molini qizg'anishga kiradi birovni cho'ntagidan ketayotgan pulga odam siqiladi demak bu yerda hech qanaqa adovat yo'q boshqa bir kibrlanish yuqorida sanalgan sabablardan birontasi yo'q biron aloqasi bo'lmagan hatto tanimaydigan odamga qizg'anyapti bir yaxshilik kelishini ko'rolmayapti bu tabiatdagi mana shu hibosat ifloslik bo'ladi uni xilqatidagi razillik bu narsa buni muolajasi qiyinroq chunki yuqorida zikr qilingan agar sabablar bo'lganda edi sababni ketkizish bilan davolasa bo'lardi lekin bu yerda u sabablar yo'q buni xilqatida shu narsa bor buni muolajasi qiyinroq bo'ladi demak mana shu hasadni sabablari bular ba'zan bir shaxsda bir nechtasi mavjud bo'ladi ba'zan bittasi mavjud bo'ladi lekin bittasi mavjud bo'lishi nodir deyishgan ko'proq ikkita uchta ko'proq bo'ladi ba'zilarda hammasi bo'lishi ham va mana shu sabablari ko'pligiga kamligiga qarab insonni agar kamroq bo'lsa inson hasadini yashirishi mumkin yaxshi muomala bilan yashirib yuzaki bo'lsa ham bir takalluf ko'rsatib muomala qiladi chiroyli muomala lekin shu hasadi ko'payib ketgan bo'lsa uni hatto yashirolmay qoladi ochiqqa chiqib ketadi o'sha dushmanligi tilidan chiqadi ishlaridan ochiqqa chiqadi boyagi zikr qilingan oyatga o'xshab qod badatil vaqdo min afahi ularni dushmanliklari og'zidan ochilib qoldi ya'ni gaplarida chiqib ketadi dushmanlik chunki til qalbni tarjimoni iloji yo'q insonni qalbida bir narsa bo'lsa albatta chiqadi bugun chiqmasa ertaga chiqadi muolajasi haqida hasad qanday muolaja qilinadi ma'lum bo'ldiki hasad judayam yomon kasallik bu qalb kasalliklarini hammasi ikki xil muolaja bilan davolanadi aytildiki ilmiy va amaliy dori bo'ladi ilmiy dorisi shuki inson ba'zi narsalarni bilish kerak o'zini nafsiga xitob qilib nafsiga ta'kidlash kerak shu narsani qayta qayta salaflari so'zlari keldi o'zlariga o'zlari xitob qilganlari demak mana shunday o'ziga eslatib turish kerak hasadni dunyodagi va dindagi zararlarni oxiratdagi zararlarni o'ziga eslatish kerak hasad turgan bitgani zarar va hasad qilinayotgan odamga bo'lsa hech qanaqa zarari yo'q na diniga na dunyosiga biron zarar tegmaydi mana shu narsani inson yaxshi tushunib yetsa qalbida shu o'rnatsa hasad qilmaydi yo'q bo'lib ketadi hasad dindagi zarari shuki bu hasad qilishi bilan ollohni qazo va qadariga e'tiroz qilyapti chunki olloh taolo unga bergan shu ne'matni shu molu davlatni olloh bergan unga mana shu rivoj ishi rivojlanyapti tijorati va hokazo yoki xizmati mansabi bular rivojlanyaptimi olloh unga bergan ollohni qazo va qadar bunga rozi bo'lish kerak hasadgo'y rozi bo'lmayapti bu narsaga ollohni qazo va qadariga e'tiroz qilyapti ollohni bandalariga taqsim qilgan ne'matini yomon ko'ryapti alloh taolo holbuki qiladigan ishlari albatta hikmat bilan qiladi behikmat bo'lmaydi va adolati bilan qiladi demak ollohni adolatiga rozi bo'lmayapti bu odam shuning uchun payg'ambarimiz aytdiki haliqa dedi ya'ni sizlarga o'tgan ummatlari kasalligi keldi hasad bilan dushmanlik va bu qiruvchi dedi sochni qiradigan qiruvchi emas dinni qiradigan qiruvchi dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ya'ni ustara soch qanday qilib tagi bilan qirib qirsa hasad ham insonni dinini tagi bilan yo'q qiladi chunki taqdirga e'tiroz qilgandan keyin din qoladi bu tavhidga e'tiroz bo'ladi bu insonni iymoniga halal yetadi ollohni taqdiridan rozi bo'lmaslik ollohni taqsimiga adolatiga hikmatiga rozi bo'lmaslik insonni dini qoladimi bu holat shuning uchun ham qiruvchi dedi payg'ambarimiz mana bu dinga bo'ladigan zarar shuni o'zi yetadi aslida o'ylab qarasa odam va boshqa tomondan qur'on va hadisda buyurilgan mo'minlarga xayrxohlik har mo'minda bo'lishi kerak shu narsa bo'lmay qoladi chunki yomonlik xohlayapti xayr yaxshilik xohlamayapti va bu bilan solihlar va payg'ambarlar yo'lidan chiqqan bo'ladi va kofirlar va iblisni yo'lidan yurgan bo'ladi chunki kofir bilan iblis mo'minlarga yomonlik xohlaydi yaxshilikka olib qo'yilishini xohlaydi va hadisda keldi o'tinni olov qanday qilib kuydirib yo'q qilsa hasad ham hasanotlarni yaxshi amallarni shunday kuydirib yo'q qiladi chunki inson hasad sababli boya aytildiki birinchidan diniga zarar yetadi ikkinchidan hasad qilgandan keyin albatta bu tiliga yoki ishiga chiqadi bu narsa ya'ni g'iybat qilib qo'yadi obro'sini to'kadi shu odamni va hokazo unga ozor beradi chunki banda haqqi bo'lyapti buni ajrini olib qo'yadi qiyomatda shu haqqini so'rab keladi alloh taolo buni ajrini olib beradi mana hasanatlari ketyapti demak dunyo va oxiratda zarardan iborat va bu mana diniy oxiratiga tegishli zarar desak dunyoga tegishli nima zarari bor hasad qiluvchiga bu hamisha azobda bo'ladi hasad qilayotgan o'sha raqibiga qancha ne'mat kelsa shuni ko'rsa yoki eshitsa shuncha qiynalaveradi uni qalbi g'am chekadi doimiy g'am tashvishda yuradi bu odam qalbi siqilgan holatda doimiy g'am tashvishda yuradi ya'ni aslida u dushmaniga g'am bermoqchi edi ya'ni mashaqqat musibat dushmaniga kelishini xohlayotgandi o'sha musibat o'zini boshiga tushadi natijada chunki har kuni o'sha g'amda yuradi siqilib agar bir odam oxiratga iymon keltirmaydigan odam bo'lsa ham mana shu dunyoviy zararni o'ylasa shuni o'zi yetadi hasaddan saqlanish ba'zi gunohlar bor dunyoda lazzati bo'ladi ya'ni o'g'irlik qiladi birovni molini oladi birovni haqqini yeydi dunyoda kayfu safo lazzat qiladi garchi oxirat kuysa ham dunyoda lazzat qilib ketadi shu odam kayfu safo qiladi lekin hasad shunaqa kasallikki dunyoda ham oxiratda ham biron buni mazasini totdi dunyoda ham qiynaladi oxiratda ham qiynaladi gunohi belazzat deydi buni endi raqibiga nisbatan zarar bo'lmasligi ma'lum chunki hasad sababli uni moli ketib qolayotgani yo'q uni o'sha ne'mati olloh qancha taqdir qilgan bo'lsa shu ne'mat shuncha turaveradi qaytanga foydasi bo'lyaptiki oxiratda u buni ajrlarini olib qo'yyapti mana shu narsalarni o'ziga ta'kidlab qalbiga joylashtirish kerak shunda hasad ildizi bilan yo'q bo'ladi endi amaliy davosiga kelsak hasad qanaqa ish yoki gapni taqozo qilsa o'sha narsani ziddini qilish kerak masalan inson hasad qilgandan keyin ayblashga undaydi hasad aytadiki buni aybla buni g'iybat qil obro'sini to'kkin deydi shunda ziddini qilish kerak shu odamni maqtash kerak yoki hasad aytadiki kibrlangin bunga tepadan qaragin shunaqa muomala qilgin deydi shunda ziddini qilib bunga tavozu ko'rsatish kerak o'sha odamga yoki hasad aytadiki bunga ne'matni yo'lini to'sib qo'ygan mana shu masalan tijorat rivojlanyaptimi shu tijoratini yo'lini to'sgin buni ziddini qilish kerak majburlab albatta nafsga yoqmaydi bu narsa majburlab qiladi agar ollohdan qo'rqsa oxiratdan umidi bo'lsa iymoni bo'lsa shuni qiladi majburlab demak nima qilish kerak ne'matni qaytanga ko'paytirishga yordam berib kerak mana shuni o'ziga majburlab qildirsa asta sekinlik bilan o'zida ham muhabbat paydo bo'ladi hasad umuman ildizi bilan yo'q bo'lib ketadi nimaga chunki bu o'sha raqibiga hasad qilayotgan odamga qancha tavozu ko'rsatsa yaxshi muomala qilsa uni maqtasa yordam bersa uni qalbida muhabbat paydo bo'lib u shu narsalarni qaytaradi bunga chunki hamma inson shunaqa yaxshilik ko'rgandan keyin shuni qaytarishni boshlaydi bu o'zaro ta'sir bo'lib bunda ham muhabbat paydo bo'ladi va hasad ko'tariladi o'rtada albatta bu yerda shaytonni bir hiylasi bor mana shuni oldindan bilib qo'ysa foydasi borki chunki aldanib qolmasligiga bu yordamchi bo'ladi shayton aytadiki agar bunga tavozu qilsang buni maqtasang kelib o'sha rag'batlantirsang bu ojizlik deb tushunadi bu odam boshqacha tushunadi qilayotgan ishingni ojizlik deb tushunadi qo'lidan hech nima kelmas ekan deb tushunadi yoki munofiqlik qilyapti deb tushunadi yoki qo'rqyapti mendan bu zillatku deydi o'zingni xor qilib nima qilasan deydi shayton mana shu payt shunda shaytonni hiylasigini eshitmaslik kerak itoat qilmaslik olloh rizosi uchun mana shu aytilgan ishlarni qilish kerak shunda hasad yo'q bo'lib bu odamni o'ziga ham yaxshi bo'ladi oxirati dunyosiga mana shu kasallikdan qutuladi mana shu juda foydali ikki muolaja albatta bu judayam achchiq dori bo'ladi lekin dorini achchiqligiga sabr qilolmagan odam shifoni lazzatiga erishmaydi bu narsa oson bo'lishi uchun boyagi ilmiy muolajani inson qalbida tursa ya'ni dunyoda oxiratdagi zararlarini yaxshi bilsa osonlashadi mana shu amallarni qilish oson bu umumiy bir muolaja bu ya'ni tafsiliy muolajasi shuki odam o'zidagi hasadni sababini o'rganib chiqish kerak tafsiliy muolaja shu ya'ni batafsil bo'ladigan o'zidagi hasad qaysi sababdan kelib chiqyapti boyagi yuqorida zikr qilingan yetti sababdan qaysi biri bor shuni bilib o'sha sababini ketkazish kerak ana shunda kasallikka tagidan davolagan bo'ladi ya'ni tabiblarni uslubida kasallik odatda tagi bilan davolanadi ana shunga o'xshab bu ham tagi bilan davolanadi aks holda faqat yuqoridagi amallarni qilib tursa lekin kasallikka sababi qalbida mavjud bo'lsa bu vaqtinchaga o'sha kasallikka bir sokinlashtirib turadi bu xuddi og'riq qoldiruvchi dorilarga o'xshaydi vaqtincha bosh og'rig'ini istimasini tushirib turishi mumkin lekin baribir kasallikka asli bo'lsa ertaga yana qo'zg'alaveradi bu takrorlanaveradi to o'sha kasallik yo'q qilmaguncha aynan bu ham shunaqa tagidan yo'q qilish uchun boyagi sabablarni o'rganib chiqish kerak va o'sha sababni yo'q qilish kerak masalan kibr bo'lsa sababi kibrini davolash kerak yoki boyga aytilgan obro' sevgisi bo'lsa obro'sini va hokazo boyga sabablari bilan demak bu yerda bir muhim narsa borki umumiy muolaja bilan tafsiliy muolaja tafsiliy muolaja albatta bu tagi bilan davolash bo'ladi bu muhimroq bir doktor ta'limgohda kasalliklar haqida dars beryapti falon kasallik uni tarifini tushuntiradi mana shu narsadan iborat va shu kasallikni navlari bor turlari bor mana bu turi mana bu turi bor va uni sabablari bor bir nechta har bir sababini aytib chiqib tushuntiryapti umumiy va uni alomatlarini aytyapti falon falon alomatlari bor keyin har bir turini har bir sababini muolaja yo'lini aytyapti mana bu turdan bo'lsa mana bu sababdan bo'lsa davolash mana bu yo'l bilan bo'ladi lekin mana bu tur va mana bu sababdan bo'lsa mana bu dori ichiladi deb har bittasini tavsiyli bir soat ikki soat muolaja umumiy bir dars berdi mana shundan davolanish albatta mumkin va iloji bo'lmaganda shunday qilinadi o'shani ichidan odam o'ziga to'g'ri keladigan turini topish kerak to'g'ri keladigan sababini aniqlash kerak keyin o'sha dorini ishtihod taxmin qilib qiladi harakat qiladi xato bo'lib qolishi ham mumkin lekin majbur bo'lsa inson qiladi lekin eng yaxshi yo'li inson tayyor bir doktorni oldiga borib o'zidagi bo'layotgan alomatlari aytadi va holatlarini tushuntiradi u savol beradi javob beradi va doktor aniq aytadiki ya'ni bu yerda ishtihod qilib ha taxminlar qilishga hojat qolmaydi doktor aniq aytadiki seni kasalliging mana shu mana bu turi mana bu sababdan bo'lyapti seniki va seni muolaja mana bu deb yozib beradi ikki jumla bilan hal bo'ladi ikkita jumla bilan yozib beradi mana shu dorilarni tamom xato dori ichib qo'yish xavfi ham yo'q vaqt ham yutqizmaydi demak mana shu eng oson qalb kasalliklari ham shunaqa demak imkon bo'lganda o'sha qalb kasalliklarini tushunuvchi rabboniy olimlarga murojaat qilinadi murabbiy odamga u aniq davosini aytadi o'sha odamga turini sababini aniqlab aniq dorisini aytadi lekin imkon bo'lmasa albatta mana shu umumiy darslarimiz inshaalloh foyda bo'ladi albatta bu ham demak oxirgi bahs mana shu hasad haqidagi insonni uch holati bo'lishi mumkin hasad bo'lganda birinchi shuki inson qalbida hasad paydo bo'ladi birovdan mana shu ne'matni ko'rolmaydi birovdagi ne'matni va shuni olinishini xohlaydi va shunga qalbidagi hasadiga amal qiladi yo so'z bilan amal qiladi obro'sini to'kadi g'iybat qiladi yoki ish bilan amal qiladi hasadni eng gunohkor holati mana shu birinchi holat mana shu ikkinchisi insonni qalbida hasad bo'ladi lekin a'zolariga chiqmaydi tashqariga chiqmaydi amal qilmaydi hasad ya'ni tilini ham tiyadi a'zolarini ham tiyadi faqat qalbida ko'rolmayapti shundan o'sha ne'matni olib qo'yilishini xohlayapti va hasadini yomon ko'rmayapti mana bu holat ham gunohkor bo'ladi chunki qalbida baribir kasallik bor gunohkor bo'ladi chunki hadislarda ham keldi bu narsa oyatda ham keldi alloh taolo mana shuni malomat qilyapti tasuhum agar sizlarga yaxshilik yetsa bu ularni xafa qiladi alloh taolo mana shu sifatni malomat qilyapti birovniki yaxshilikka ko'rolmaslik bular hali ish qilmadi bular faqat qalbida ko'rolmayaptimi shuni ham olloh yomonlayapti demak gunohi bor ekan agarchi zohirga chiqmasa uchinchi holat insonni qalbida hasad bor ko'rolmayapti chunki hasadda bir tabiiy narsa borki inson albatta sizga bir yoqimsiz narsa qilinsa qalb o'sha odamni yomon ko'radi bu tabiiy ya'ni bir yomon ko'rish paydo bo'ladi tabiiy narsa lekin inson o'sha narsaga amal qilmasa zohiri bilan uchinchi holat va hasadini yomon ko'rsin ya'ni gunoh holatdaman judayam o'zi shu narsadan qiynaladi o'zini ham yomon ko'rib ketadiki iloji bo'lsa shu hasadni chiqarib tashlasam deydi va amal qilmaydi zohir bilan tilni ham tiyadi mana shu uchinchi holat bu bu odam vazifasini bajaribdi tamom zimmasidagi vojibni ado qilibdi bu hech qanaqa gunohkor bo'lmadi va hasan basriyni gapi mana shu ma'no ya'ni hasadini yomon ko'rgan odam haqida hasan basriydan so'rashganda hasad tashqariga chiqmaguningcha ya'ni zohir bo'lmaguncha zarari yo'q degan uni aytishganki ulamolar rojih qovulga ko'ra ma'nosi uchinchi holatga tegishli bo'ladi zohiriga chiqmagan tiliga va a'zolari bilan amal qilmagan va hasadini yomon ko'radi shu narsa mana shu uchinchi holat inson gunohkor bo'ldi demak xulosa qiladigan bo'lsak muolajasi ilmiy muolajasi zararlarini dunyo va oxiratdagi zararlarini bilish shuni eslash va amaliy muolajasi hasad nimani buyursa shuni ziddini qilish bo'lyapti va yana bir narsa qoldi bu yerda amaliy muolajasi hasad qilayotgan odamga haqqiga duo qilish bir odamga hasad qilyapsizmi shuni haqqiga duo qiling nimasiga hasad qilayotgan bo'lsangiz o'shani aynan shu narsasini ziyoda qilishni ollohdan so'rang mana shu ham amaliy muolajaga kiradi va tafsiliy muolaja aytildiki sababini aniqlab chiqib qalbdagi o'sha sababini yo'qotish alloh taolo foydali ilm bersin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك